Анна Ивановна, ебя ача усрава елестедіп. Білдер жехер. Карчығын тілін небе варе карлза гайре. Выл сыбастезе осны яшкенеді субаймаря, каялла не яче. Шүтлезе каладыны салампи. Үйтрывыл кыштақ тұқтазан Чын калады Анна Ивановна. Вренме бірағас немапла. Шук, прахмастып, Шим еллі, ачапычалы студент врене шишке. Візем шим еллі, сан шим юашта. Хваттерімде тавар булать. ебе ача засыне Ура Уры хваттер тубып, Анна Ивановна. Товарла запорнымып. Карджик хер кучинчен пахрыде шим шемшілсе кайры. Эбі, хывна хергенсе каларым саламби. Ача усрава илне лайық хавыл, Унжы негамды ятламашы вару ужас щук. Анчак хершке, щитменине студентка, дите буян бурнмастыр. Анюховна да аранжиш пулышкалать. Мінле лепықса үстерестеден хавалачана. Хутламазыр берзе ама шымыл выл. Шухышлары мінде, Анна Ивановна. Урық шут щук манжын. Пидех евір келзен. Донор государство да прахме. Пособи ведь Хамды долы хүсірім, біледіп мінліне. Хырдолық вет валача, манатыван амжы не хурать. Эбе ятла мар херем, хывна хергензе каларым. Толық турада пықса сваплы еш хавыл. Анжа хача санчулу урлы вырдаган каска пульмежі. Кача гаймалы херш кезі. Юрадаган жын шава хилейт Анны Ивановна. не эбе пілместір ғайызір манғымыла әттері саламби хуллен. Кынавыл да марта такама хүй әмеден жишінна пілдернебе каларя. Юратман жынна, Юратныне кай аймазан, мінле вара, әмір бітшен, ағы жапла бұрынза ирттерези, тері карчык пүлім таврақы тартса. Саламби шавзамантрах Анна Ивановнын телезер юрадырве жинжен азаилжі де тұлық каржыға херлех вадылныс каламажу хергенжі. Тебір гүнне музына тіл бұлзан Саламби анахай Валериге ұсырава илме жұтланы жинжен білдерді. Любимыға тілінзе ғайры. Унан сенгер күжізем чарылжыш. Шын ажыни Шын ачыни ледіні тені жухыш памар, шын ачы жывал, сантован ачу марим, тені бегех ытры булас любимова. Унын амы же хирде эшлені чухне фашистсем ларца хаварны мины жіне шитсе кірзебетне. Аша варжырахы барса чухална. Ача тыване зінже нигамда юлман. Усрава илзень таван ывалым булат тере саламби. Эх, Акрамова, калажадынша керлі мара, үпкелешті тандышне премыш хут хужам атранчынзе. Эзі пиде чаплахер, санатемлі хюхем качыда юратмалла. Институт підерзен хавнагу иреклежін булатын. Ышта гая скелет кай, міндава скелет ту, камазава скелет сав. Хер пушпа хача усрава илзен, хыван яш әмірне сая яраса пілместінім, чынақты. Унжын яш әмір мэншін сая кайдырға. Юрадаган мұшыра усрава жа чырмандардыр. Чын юрадыва мін чырмандарма практично жұтламастынесім. Вунжичі жылғы хербек, айван қалажадын. Вирьялов юратмас чим занам. Ирен гажын сан хышин чупмаға дәрчі. Халяв мінле выл. мана ачалла хергерлі мар, дед. Мана да он юрадав керлі мар, залым бихытын. Юраду да марвал. Музыба гала житчен, ача усрава елесі шиклендер заламбия. Халя варашак ширіп түтрем. Пір кашхине саламби адыл херине духма кабыр думланчы. Ялдан парзианна шырылмене сутса туянна хром аттыне. Квагарчен көші чечеклік вак платине тұхынчы. Шуры буржын тудырне шүхре. Унын варым щухе шүхе пальтыве жінжен кыларзаячы. Вара тәссірленне кейветегір өмінче Янкас хер йылипе, кышта хайпехай келленсе Тумландарзан тункада да туярым, тере хыешшинче мындарын. Анчах та часах? Кежер Алмазов ялдан таврынма керлі. Иран вăл ирех хузана тухса каять. Хулара оны хватер жук, шулмайын вăл яланах училищене Анна Матвеевна патне керет. Кежр унба курза Вăл мменнь калле Е Йывăл та вирялов пекех Щук Щук. Вăл мар, çынмар. Саламбена пәтем чререн әненет. Адал саду садумменнче саламби кетменшерден музына тел пульчче. Муза кулас дене хулгаласа саламбия алыпачы. Муза эзі не каймастыны? Шавында, хер тем хутлаза елні хышын, ирік сірдерехін, ытла тумлан ішкезі баян. Баянунда Алмазов пулма Волундашы, әбі эбана бажыр санбатна тухмачы незе ана? Саламби херелзе кайры. Юре, чынсе тухып, тереде салам ех жіне бұқмазыр. Вырт де уттара бачы. Пальты жейін кыларзаяны шурышар фежізем варгыш сабычыш. Сад уме бешінсем нума жүренірене. Саламби адыл херинелле утре. Анатолияна аякранах палласа илме кирлі. ердірі. дейірдірі. Алмасов шаплақ тұқмариха. Кен выл ялдан әжінзе таврынныскер шулхышын кышканат бұл. Кен пер бір әш туза естет бұл. Он бігек мінлі бедегерләш тупынчышы. Шел жінже залам беш үжейні бек Ұжын малла ұтса жүре бұшларе унбегех пылханса, адыл шурту шуртудырлы тебір хер уткалады. Час-часах алынчесе жіне пықса елейді. Салампин сехечук. Шавынба вғыт манчухле иртніне чухлаймашвыл. Тень пірзехе тиртрі бұл. Ага, анатрам піргачы васказа келіне Шук, Щук, Анатолий мар. Шуртудырлы хер унпатнелле саванышлын өткінжі. Візем пір бірні ыдалар іште, анадалла анзагайрыш. Пір заман саламби шархере, унын телене ымзанза илчі. Вылхы инсавныне унбе кына маркетсе илічі. Анчах мэншін шаплах тухмашха толя. Театрда муза юрланы аза келжі. Сывла мүгейт сатсем жіне. Каш сулхане шаба чыре. Ашта жес шаккашхине. Сана кетсе шуна чыре. Анадалла анзагайны çамрăк мошыр каллех адыл херрипе тываллахы барчы. Херекачи жумне хепшынна. Темшинчин пиде тұрышса калачать. Салам бителленнче телейлі мошыр шыпланча, ондан етсен каллех савынса кулса калашма бұшларя. Евыш карлык шумне зівінзе таракан саламби віземшіне халя пәдем омзан запахря. пахря. Унын шухыжызем патранза Ына йылда шакунсенже ямалданрах пулза иртне әшсем де, пічік Валерий тіл бұл ниде, кәжір адыл херінже пічен шынса завныне кетні де, херлех вадылна Анна Ивановна да, шак тілейлі мұжыр да, елдах тақшан тілік рекурна мілгізембек шеш туенчеш. Унумінже каллех шуртудырлы хербек ачы утса иртреш, ағыш кешіпақ рекурны шухышлари саламби віземшіне бақса. Хері шыбақ шаплат умланнычы, пальтуба, шуру дудырба, качы плашпа, кепкіпа. Унжухне де хері шыбақ шапла савны жүмне епшынза, ана юратса демгалачы. Эбеде шыбақ шапла карлық шумне сөвінзе, віземшіне кевешсе бұхатым. Шавлаза калашны саламби шухышне зірчі, Унбатнелле вишін яныраза келеші. Хері візен жүлі жінжен аякала затмәлгенере кайзаты жем. Верьялов папер күн хикер хиші назем ун жывығынжене кофейнеле васказа ефтріш. Лутри алызіне сулзах литературы жінжен шавлать, самырри хужыран жеш сымзаба нерлезе темгалать, Верьялов візіне юрамадырышса ним шарламазыр бұрать. Салампе аначынсы илмеде, шав сөдерінчік сімбе ішме ерзе қаястран тұтса жармада қадырчы. Анча хай күндан міншін тұхныне азаилчіде, ұтла шемші чунлы пулнышын хыне хай ятларе. Кинотеатрдан хала керлесі дұхре. Игесі хет кідеді біккен, шутлары саламби. Тен вал музына күречен кино күрмаген бұлі. Халі вал киноран тұқсан валман падыма келме керлех тени бір вишіміш сеанса пірле кірзе күрмал бір. Киноран тухны халық тазаланжы, адыл херине пына хаваслымышыр земде кайза петреш. Саламби каллех печен тарса юлчы. Килзем тузам. Терехер засыпах, теттем адыл жіне лепықса. Иксімерін кешір пидену май калашмалла. Эбіз занран юлаш кикана шыйдашын. жінші эзі манпа, ачалы хербе пурнма, келішмінші. ана елда қалаза барып, хам юрадава бұдармып, келзем тузым. Кешір вырзарны каш, санба ирчен шүремейді қадіребі. Бәтшін ұтла кечем мана. санзар мін лешір иртерес, мін пул тусым тузым сана, ашта жез, камба жез. Тем замантрана жақ юрада, жақ тунзықта, Шак керхи кашта тақшанақ ұшы ұйғыра курны тілік евір шеш Шуғыш сем кәлек пытранса қайрыш. Кинотеатрдан халық тухре. Шуржыр кейін. Теке кедес марынде, халдин келейме, тем жармантарчы бұлі. Емуза эбана кетні жінжен дезе, чундан бұжырғанза саламби кинотеатр патнелі утмадыдынчы. Анжах сад картишу мінші хыцатача. Театр умінже шудыра, хал хушинче вал музыба алмазыва лайх паласа илчче. Алмазов музына хулинчен чавытса брать. Ага вăл хере тем самах каларе булас. Муза урама яныратса кулзаячы. Шавгула салампи чаринче, шырлехи варманда тиха кишенне бегех гайра. Херен күтсе шитне чунчарине вайлы ток евер пырза жапрем. Мен бульчызана херем, эзе келбекова гарза гайна. Тере Анна Ивановна шеклензе, алы тухны скер. кер. Пәчік нені тұс негітсе, халичинех шывырман. Кінеге вула савырдань. Курза калашлыны, ытрывал тюрех. Щук, калажай марым. Кураса гордым, тере саламби. Лапкын каламадыршса хы туды нешіртірім. Эпіте күрдім, теренина. Хамыр группари студент кызымбе кинона икіміш сеанза кайрымырда тұқтыны жүхне візіне икішне ерішт бұлдымыр. Муза, ет пұлы авгалан забырай. Саламбе абачи меде, чеш меделар маре. Кабыр платибе тудырне күрт карт хывза печеде, тюрех жіне кірсе вырдыры. Пущи инженех удиалба бавитінчем нина пәдем чундан тарықса Каларым сана тақшынақ. Шав музыба ан жүредезе, ун ана кушпа гурда урабаттар, бек выл, юни бурын, чуни жүк. Анны Иванна немчин мезір сіңкселар жылар жиде, хере пықма хевелбек, чиган бек, тезе юлачыш әлі күндіші земберги, дерем. Саламби бек юратма білеген хер жәрей шақнашқал евір вғытра. мән түссе иртерніне кам калама пулдардыр. Тебір иге күнран саламби пәчік Валерике хватыре елсі келчі. Аджа малданлыға паламаншын зінжен ютшынны бек пүлжі. ұндан жазақ пурне де хынықса жетірі. Саламбибе нина ана алран я мейратреш. Анна Ивановна кухня ранкалар Кашсерен вазем студент сем нумайын жүреме бұшларыш. Пурде саламбибе валерек вале парне земельзе бычыш. Шәне хваттер тупма болжа сишін женде калашкаларыш. Анчах Анна Ивановна кушүлбе тархасласақ саламбие хай падінже юлмайтре. Эрне етре. Саламби ялан хибегех пірлексі сиктермезір институда жүрері. Тұрышса вренже. Анзыртран музына тіл булас маршидезе, вол урамрада, кинотеатр зем, магазин зем таврашынче те сағалдарақ бұлма тұрышты. Леші де шақ күнсенче ұтлашы тұқса Вильялов тек саламбезен и неле ура ярза маря. Алмазов шав ылғанлығаш хышынах, тебір ирхине хузана тұқса ғайна дезе білдержінені. Саламби халянде әліхи хуйхызуйхызіне пәдембехман машутаря. Кастны чілле каялла шыбыштараймын тере. Анны Ивановна кындырла келге пічін ытла кечем дезе, Валериге ача нимбеде нембеде ярдармаря. Выл халичень, ача үстерзе курманскер, Валериге пәдем чундан юрат сапық ма Саламбин ача бур дені хыбара, уны амжы батне, ялды кытықлы чілгелі маруш ингі жылзі шидерне. Выл иртні вырзарны гун, пазара келсень, хыйн мынакыш херебе курзагалашны иккен. Піргаш кырезас парзан тепри үлезе херать мари. Маруш ингешне де пәрбәршене хыбар пәлдергіна, унбек чухневал епрень пәрене дума бұлдарад. Саламби амыжы, черепе аптраза бұрына ганскер. Узал хыбара илсень, хыдах челезе юкне, херебатне вилептезе хут яным. Амыжын шырывне илзень, Саламби тебір күннех ябалазыне пуштар каллех пазарала в багильне маруш индежібе яла таврынчы. Анна Ивановна тембек ыцсанда Саламби Валериге хыйынчен хвармаре. Ывыл няма жінчен уйырма юрамаш. тван Валерикшін тыван амыш буладып. Теге хенде ана нигамада парасым жук тері жеріппін. Ан пажырғанар түрісім ақшын. Піледер Сывы булыр Анна Ивановна. Нина. Лав жіне ларзан кейін ирексірін елгішсай хурлан хурланны качык пату керне ебатса Ан хурланыр, но майкет термеп, эбе каллех тавранадып кунда, таван институда.